بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون चऊं त असां पंहिंजे रब ॾांहुं वञणा आहियूं وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ऐं तूं रुगो वेर थो वठी असां खां इन करे जो अञा आंद आंदोसूं पंहिंजे रब जे निशाननि ते ईमान आंदोसूं रब जे निशाननि ते जॾहिं आहियूं असां वटि निशानियूं जॾहिं पधरियूं थियूं त असां ईमान आंदो इन करे तूं असां खां इंतकाम थो वठी हिन ॻाल्हि जो पोइ वरी हे असांजा रब परट असां ते अफ़रग़ अलाइना सबरनि सब्र असां ते पलट ऐंफ़न आहे मुस्लिम असांखे मुस्लमान करे मारजनि मुस्लमान जी हैसियत सां ई न त कुफ़र करियूं टॉर्चर जे कोन तनामो हुजे ज़ुल्म जे हुनजे सबब जे करे किथे बि जिते माण्हू आहिनि जेके ईमान वारा पोइ पंहिंजे साबित क़दम रहनि था पोइ जेके वीचारा जहिड़ा ईंदा आहिनि त पोइ रफ़ाक हुनखे पंहिंजे हुन में रखे पर पोइ माण्हू वीचारो ॾेई थो पए छा थो करे एतिरो ज़ुल्म एतिरी ॻाल्हि पोइ चयो ठीकु आहे जीअं तव्हां चओ था तीअं थो आउं चवां पोइ हुनजी बि इजाज़त आहे सूरत नाल में अलाह ताला फरमायो आहे कंहिं बि हंधि त पोइ जेकॾहिं हुनजी दिलि जेका असां किराहत कंदी हुजे पर जेकॾहिं मतिलबु त हुन ते ज़ुल्म थींदो हुजे त पोइ भले उहो लफ़्ज़ु चए जेको काफ़र चवनि था इहो बि इजाज़त आहे क़ुर शरीफ़ में अलाह ताला ॾिनी आहे पर दिलि हालाक अलाह ताला सां हुजे ईमान दिलि में हुजे पोइ माण्हू करे सघे थो पर इहो त ॾुखे वक़्त में पर पोइ माण्हू इहे जेके वधीक ईमान वारा आहिनि त पोइ पंहिंजी ॻाल्हि ते बीहनि था وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ويذرك وآلهتك ऐं माण्हुनि चयो जेके अमीर हुआ उमरा जेके मला मला क़ौम फिरोन फिरोन जे क़ौम जा हुननि चयो फिरोन खे त छा तूं छॾे ॾींदे मूसा अल इस्लाम खे क़ौम हू हुनजे क़ौम खे लियोफ़ सिधू फ़िलहाल धरती ते फसाद पकड़नि فقال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ऐं तोखे छॾे ॾियनि ऐं ख़ुदानि खे बि छॾे ॾियनि यानी तुंहिंजो दीन तुंहिंजो कल्चर तुंहिंजी तहज़ीब तुंहिंजो तमदन उहो छॾे ऐं हिकिड़ो ॿियो तहज़ीब ॿी ॿियो अलाह ॿियो को अख़्तियारु कनि इहो तूं हुननि खे छॾे ॾींदे छा काल असां फ्रोन चयो त हुननि जे पुटनि खे ऐं क़तलु कंदुसि वन ऐं हुननि जे ज़ालुनि खे नियाणियुनि खे जेको आहे रखंदुसि जहिड़ो त इस्तेमालु करे सघां या असांजी क़ौम हुननि खे इस्तेमालु करे ग़ुलाम जी हैसियत सां ऐं असां हुन हुन ते ते ते ग़ालिब आहियूं कहार कहर करे सघूं था मतिलबु असीं रखूं था हुन ते ताक़त रखूं था उन्हनि खां आखिरा आहियूं खां मथां आहियूं असीं साईं ॿेड़ वारे साहिब चयो आखिरा आहियूं قال موسى لقوم استعينوا بالله اللهم صل على سيدنا हाणे पंहिंजे हज़रत मूसा आल इस्लाम खे संदसि क़ौम चयो त तोखां अॻु में तूं जो आहीं हीउ नियापो खणी अलाह खां अलाए कहिड़ो थो चवीं अलाह आहे छा आहे हा इहो नियापो खणी आहे हिन खां अॻु में बि असां ते त झिठ हुई हाणे तूं आयो आहीं तो झिठ पाण वधी आहे घटि कोन्हे हाणे तुंहिंजे चयोमां असांखे फ़ाइदो कहिड़ो आहे मतिलबु तहिड़ा माण्हू पोइ अहिड़ियूं कनि था ॻाल्हियूं त पोइ हाणे उते मूसा चए थो पंहिंजे कौम खे चए थो काल काल अलाह खां मदद घुरो अलाह खां इस्तानत घुरो वसबिरु ऐं सब्रु करियो अलाह जी धरती आहे धरती जेका आहे बेशक अल्लाह जी आहे कंहिं ॿिए जी न आहे जंहिंखे वणेसि तंहिंखे विरासत में ॾिए जंहिंखे वणेसि तंहिंखे वारस करे धरती जो में पंहिंजे ॿारनि मज़ा पछाड़ी जेका मुतक़िन जी आहे इहा ॻाल्हि साॻी सूरत अंबिया जी बि इहा ॻाल्हि आई त आक़िबत लिल मुतक़ीन ऐं साॻी ज़बूर में जो उते फ़र्माए ज़बूर में असां ईअं लिखी छॾियो आहे तौरात खां पोइ ज़बूर में असां ईअं लिखियो आहे त आक़िबत लिल मुतक़ीन ऐं वारस धरती जा जेके मुतक़ी परहेज़गार थींदा उन में मूं असां अर्ज़ु कयो त ज़बूर जो जेको सतटीहूं आहे मुंहिंजो साम उहो ख़ुशूसनि ॿियनि में ॿियनि हंधनि ते हूंदो ऐं आहे पर मूं ख़ुशूसनि हुनखे चङी तरह ॾिठो आहे पढ़ियो आहे ऐं वरी हिन अंग्रेज़नि खे पढ़ी ॿुध पढ़ाए ॿुधायो अथऊं पर हुनखे ॻाल्हि सम्झ कोन थी अचे थी चए छा थो सतटीह साम में ॼण इहो आहे त वारिश धरती जो अलाह ताला हुनखे कंदो ऐं जेके ज़ाल में जेके बदमाश आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला अहिड़े नमूने सां हलाकु कंदो अहिड़े नमूने सां उहा सतटीह साम में आहे قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا اللهم صل على سيدنا हू त चवनि पंहिंजो मूसा अल इस्लाम जी क़ौम बनी साहिल चवंदा त असांखे अॻु में ई हलाक कयोसीं हज़ार हो असां त अज़ियत हुई हूज़ी न असांखे अज़ियत ॾिनऊं अॻु में ई तूं आहे हिन खां अॻु में बि असां आज़ार हो वॾो वॾी हुई असां लाइ तूं आयो आई हुन खां पोइ बि साॻी जुठ आहे पाण वधीक साॻियो साॻियो आहे उमेदु आहे त अलाह ताला तव्हांजे दुश्मन खे हलाक कंदो हलाक करे या ॼण हिकिड़ी दुआ बि आहे ऐं हिकिड़ी रिथ बि आहे हिकिड़ी ख़्यालु बि आहे त उमेदु आहे उमेद त उमेदु आहे त अलाह ताला हलाक कंदो या अलाह खां इहो बाॾा अचे थो त या अलाह तूं हिन खे हलाक कजांइ قال عصى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ऐं तव्हांखे धरती जो ख़लीफ़ो कंदो यानी तव्हांखे सभु अख़्तियार ॾींदो ख़िलाफ़त ॾींदो तव्हां बादशाह तव्हांखे पोइ तव्हांखे आज़माईंदो ॾिसंदो त अलाह ताला त कीअं था तव्हां हलो قال موسى لقومه قام استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا ذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم وإن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون पोइ ॾिसंदो अलाह ताला त तव्हां कहिड़ा अमल था करियो पोइ जे अमल कंदा सुठा त तव्हां ते थींदो पोइ हिननि खे ॾिनाई बादशाह बि ॾिनाई दाऊद इस्लाम इस्लाम ॿिया पोइ नबी थिया ॿ टे सौ साल हिन बि हुकूमत कई पोइ पंहिंजे मथे जेको आहे सो इसराइल ठाहियूं पंहिंजे मथे जेको छा चइबो आहे हुनखे हेठियूं वरी जेको उदा जो उहो ठाहियूं भई ॿई मुल्क़ खसिजी विया उहो मथियूं सन ख़रीब जेको खटे खणी वियो हिननि खां मूसल वारो सारिया वारो ऐं हेॾां हेठियां जेको आहे सो बाबे बिलोन लोन वारो नफ़ुख़त नसरु उहो हिन खां फुरे वियो हलियो तख़्त जो हिन जो जेको टैम्पल हज़ समान ठाहियो उहो ॿ दफ़ा ॾाठो वियो पहिरीं पंज सौ छहासी में पोइ वरी सतरि ईसवी जे सन में उन में दाही थी पंहिंजो सत साल हो हुनमें ॾाए छॾियऊं हाणे अञा ॾिठो पियो आहे पोइ लक्षण क़ौम जा थियनि था हाणे हीअ साॻी क़ौम चवंदो असां हुन खां पोइ फरमाए थो ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون पोइ असां पकड़ियोसीं पकड़ कईसीं असां फिरौन ऐं हुनजे क़ौम जी आल फिरौन बिसिनीन पंहिंजे क़ैत ऐं ॾुखार खां नक़्स मिन समरात ऐं मेवनि जी घटिताईअ में त जीअं माना हू जेके सुधरनि नसीहत वठनि ते का चङाई ते आई त पोइ त हीअ त असांजी कंहिंजे करे आहे असांजे लछणनि जे करे असांजे असांखे मिली आहे जॾहिं का हुननि ते मुसीबत थिए आई का बि थिए आयो को ख़राबी थिए आई त बुछाई सम्झऊं थिए त इहो असांखे निभाग जेको आहे मूसा जे करे आहे अलाम जे ऐं उन सां गॾु जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जे करे असां ते इहा बुछाई थी आहे हुननि जो निभाग जेको आहे अलाह वटि लिखियलु हलो कलम घणा घणा ई हुननि जी नथी ॼाणे नथी ॼाणऊं नथा सम्झनि चओ त जेको बि तूं आणींदे मतिलबु त को जेको जंहिंखे तूं मौज़ो थो चवीं या जेको निशानी थो चवीं उहा जेका बि तूं आणींदे त असीं जादू आहे असीं हुन ते ईमान न आणींदासूं जेका बि तूं आणींदे असां ते जीअं तूं असां हुन सां असां ते जादू करी فمعن نحن لك بمؤمنين تاسي وقالوا ما, ما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين تاسي هرگز تو منن وارا نه ایمان نه اندستو فارسلنا عليهم الطوفان وطوفان موکلسون والجراد ऐं हुन ते मोकिलियोसीं मकड़ मकड़ हाणे मकड़ असां ते बि आई आहे मकड़ जेके आया हिंदुस्तान में जुदा जुदा आया तफ़सल आयातु चऊं कर पंहिंजे अथसि असां तां ई अज़ाब लाहे उनखे सॾु कर असां तां अज़ाब लाहे त पोइ असां जेको आहे सो तो ते ईमान बराबरि आणींदासूं लह नॉमिन बेशक असीं ईमान बिल्कुलु ज़रूरु लह जी माना बिल्कुलु ज़रूरु तो ते ईमान आणींदासूं लक वाला नूरिसल बेशक वरी छॾी नूरिसल न मां कंहिं तोसां छॾींदासूं पंहिंजो बनी साहिल खे त तूं हले वठी वञ हुनखे हाणे तूं वाइदो कनि हर रोज़ु जॾहिं मुसीबत का अचे हर वक़्तु त पोइ इहो वाइदो कनि पोइ वरी हल मूंसां अलाह खे भई हाणे तव्हां इहो अज़ाब लाहे त वरी अज़ाब जीअं लहे तीअं वरियो चवंदासीं त वञंदासूं कोन ऐं जॾहिं हुन तां रिज उहो लाहे उहो जेको अज़ाब हुन तां लाहे अलाह ताला हुन वक़्त ताईं जो उहे हुनखे चंदड़ हुआ त बसि यकदमि उन वाइदे जी वाइदो टोड़े छॾीनि की असां कोन कंदासूं पोइ असां इंतखाम वरितो नेठि मतिलबु हली हली हली जॾहिं तिस आयतुनि उते बि थियूं इहे नओं आयतूं थियूं नव जो फिगर जेको आहे अहिड़े नमूने सां हुननि जे लाइ बि पुछड़ो क़ौम सालीअ जे लाइ जो नव पाण में थियऊं वरी पाकिस्तान वारा बि नव थिया हुजनि त पोइ अलाह ताला ॾमर ॾमर कयो ऐं हीअ बि जेके नव हुननि ते मौजा आया पर नवनि खे कोन मञूं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 हुन वक़्तु पोइ विया हलिया मतिलबु वञी तूरसीना हिन इलाइक़े में फिरिया पोइ कुझु सालनि खां घणनि सालनि खां पोइ जेका असांखे दिनो वियो जाल छा मस नालो तालूद बादशाह कयो वियो पोइ दाहूद अल इस्लाम बादशाह थियो पोइ इन खां अॻु में बि अख़्तियार हुनखे मिलिया जिन जजिस जे ज़माने में हुनखे अख़्तियार हुआ पोइ ॿई बादशाह मिली ॿ टे सौ साल टे सौ चारि सौ साल जेका बादशाहुनि कई जीअं असां वटि मुगल बादशाह कई फलाण गौरनि बादशाह कई असां वटि गज़नवीन बादशाह कई फलाण बादशाह कई सूमरनि समसंबर बादशाह कई कलोड़नि बादशाह कई मीरपुरनि मीरपुरनि मीरनि मीरनिपुरनि अलाहनि बादशाह कई अंग्रेज़नि बादशाह कई पर जंहिंखे बादशाह मिले थी त पोइ चऊं बि हले थो पोइ वरी बिछड़ाई बि पए थो पए पोइ वरी अलाह ताला हुनखे कढे थो वरी ॿिए खे थो हाणे पोइ हाणे दुनिया क़यामत ईअं हलंदी पई हिकिड़ा ईंदा पिया ॿिया वेंदा पिया बसि जंहिंखे बि तख़्त ताज मिलंदो पोइ उहो बदमाशी कंदो उहो रहंदो कोन छो जो इंसान जी फितरत में आहे भले कहिड़ो बि मतिलबु हुजे हाणे ॾिसो त हज़ूसल जे वफ़ात खां पोइ टीह साल ॼण सुठे नमूने सां त तरीक़े सां हली खणी वधि में वधि हुन खां पोइ माण्हू बादशातूं पंहिंजे लोक जाती जेके बनाए छॾियऊं बसि जीअं पोइ वणनि तीअं ते कयूं पोइ हाणे मतिलबु त छा कबो पर इहे चालीह साल ॼण टीह साल चालीह साल इहे रसूल पाक सलाह सास हुनजा बि पंहिंजे ख़लीफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ीला ताला हज़रत उमर रज़ीला ताला हज़रत उस्मान हज़रत अली वग़ैरह जे ज़माने में मतिलबु त पियो सुठो नमूनो हलियो पर पोइ मुश्किलातूं हुयूं उनखे माण्हू मोह ॾिनो उनजे लाइ माण्हू क़ुर्बानीूं कयूं थिए ईअं कोन त खे सवाइ सभु कुझु मिलियो थिए क़ुर्बानी कयूं थो पोइ हर ज़माने में हर जनरेशन जेको आहे हुनखे क़ुर्बानी करणियूं पवंदियूं तॾहिं जेको आहे सो ईमान ऐं इस्लाम जेको आहे सो क़ाइमु रहंदो उन नुक़्ते नज़र सां पोइ पोइ हिते फरमाए थो त हुननि खे बादशाहत असां ॾिनी मशारक जी मगारिब जी मतिलबु त बादशाहत मगारिब आहे अलती बारक नाफ़ी आहे जिन जंहिं जंहिं इलाइक़े ते असां बरक़त कईसूं ऐं बरक़त माना शाम मुल्क मिस्र जी बादशाह कोन्हे हुन वटि हुन वटि शाम जी बादशाहत हुई हाणे माना वरी माण्हू चवंदा हीअ माना उहो माना पर इहो बारक़ नाफ़ी आहे जंहिंखे असां बरक़त वारो कयो माना माना शाम जो इलाइक़ो हुयो जेको मतिलबु त जिते रोशलम आहे या जिते हारान आहे या जिते इलाइक़ो आहे हिननि खे असां बरकत आहे उहो हुनजी बादशाह हुननि खे ॾिनीसूं पोइ कंहिं वक़्तु ईअं कोन थो फौरन ॿिए ॾींहुं हुनखे बादशाह ॾेई छॾीसूं जो वक़्तु लॻो हुनमें बि उहा तमत कल मथो रब कल हुस्न आहे अलाह ताला जो सुहिणो लफ़्ज़ु हुननि जे वाइदो जेको हुयो हुन सां उहो असां पूरो कयोसीं रबिय कलु हुस्न पोइ वाइदो जेको कंहिं क़ौम ते कजे थो इहो न आहे त उन जनरेशन सां हुजे उहो ईंदड़ जनरेशन जेको आहे सो उन फल पाईंदो पोइ अलाह ताला फ़रमाए थो तमत कलम थो रबिय कलु हुस्न अलाह ताला जो सुठो लफ़्ज़ु जेको कलमो सो हुन ते तमामु थियो हुन ते पूरो थियो मुकमिल थियो हुन ते अलाह बनी साहिल बनी साहिल ते बेमा सब्रो इन करे जो हुननि सबरु कयो हुन वक़्तु हाणे हींअर जेका बनी साहिल मां सब्रु निकिरी वियो आहे हाणे बुछराई में काहे पियो आहे चए थो पियो मां हुन करे जो उन वक़्तु सब्रु कयूं उहा दमर न मां कान यस न फिरोन ऐं जेको फिरोन जेको कमु कयो ठाहियो जोड़ जेका जोड़ी हुई उनखे असां तबाह बर्बादु कयो ऐं उनजी क़ौम जेको ठाहियो नृा बंदी कई हुई उनखे असां तबाह कयो वा मा कान यशन ओ फिराओ व मा कानू यारिशून ऐं जेकी जोड़ियो आऊं यारिशून माना जेके जॻहियूं जोड़ियाऊं <clears throat> मालातूं जोड़ियाऊं जेके घर जोड़ियाऊं पोइ पैरामिड्स वञी बचिया हाणे उहे बि खोटे खणी विया अथनि यूरोप वारा सभई सम्झो हुन खे फ्रांस वारा पहिरीं आया पोइ वरी इंग्लैंड वारा आया पोइ वरी जर्मन आया इहे सभई पंहिंजे पंहिंजे लिखे को हुतां अचे को हुतां अचे सभु हिन मञा बुत हुआ हिते सोन हुआ हुते मीनो हुआ हज़ारे लाश जेके आहे हिन जा सभु खणी हलिया विया पंहिंजो हाणे ॿियनि बि बनी बहर فأتوا على قوم يكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى أجل لنا إلها كما لهم آلهة हाणे हिते वरी हाणे हीउ टिपी वियो आहे हाणे त मतिलबु त फिरोन जो किसो ख़तमु थो थिए हिते ग़र्क करण जी ॻाल्हि वधीक तफ़सील सां हिते न आहे हितां अमरा टिपी विया हुन पासे हाणे उते जॾहिं पहुता यानी दरिया टिपी वरी हाणे सीना ऐं वग़ैरह हिन इलाइक़नि में पहुता उते ॿियनि जा खुदाऊं ॾिठऊं बुत जेके सनम ॾिठऊं सनम जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो असना मिलंदमि असनाम हुननि जा जेके आहे उहो ॾिठऊं उहे ॾिठऊं चऊं असांखे बि अहिड़ो खुदा ठाहे ॾे मूंसां हाणे इस्लाम खे चयूं त हाणे असांखे बि अहिड़ा खपनि जो असीं हुनजी पूॼा करियूं हाणे हिन वजह ते सभई के ईमान वारा कोन आ हिन जो पैगंबर खणी ईमान वारो की ॿिया म के माण्हू ॿ चारि ईमान वारा पोइ ॿिया जेके टींगण ठामणी हू जेक ऐं पंहिंजो फलाणो टीरो मठीरो जेके से चवंदो आहे असांखे बि अहिड़ा खपनि पंहिंजो बुत जिन खे असीं पूॼियूं ऐं छा आहे भला अलाह मूं सां जो अलाए किथे आहे असीं ॾिसूं कोन था हाणे अहिड़े नमूने सां असांखे खपे अलाह अलाह जो असीं पूॼूं मुंहिंजो जावाज़ ना बि अहिड़ी क़ौम ते पहुता उहे या कुफ़ून अला असना जन पूॼा पिए कई पंहिंजे सनमनि जी पंहिंजे बुतनि जी या कुफ़ून जी आकफ़ मोतिकफ़ थियो वेठा हुआ यानी उन बसि हथु ॿधियो ऐं पंहिंजो गोॾा खोलियो ऐं पंहिंजो वेठा हुआ त उनखे पुॼऊं हेठि पोइ हिननि जो ॾिठो चयऊं वाह जो कमु लॻो पियो आहे इहो असांखे बि अहिड़ा हुजनि असीं बि मुंहिंजे अहिड़ा पूॼूं चओ असां लाइ बि ठाहे अहिड़ा गला जहिड़ा हिननि खे आहिनि असांखे बि अहिड़ा ठाहे ॾेखा चओ तव्हांखे वॾी जाहिल क़ौम आयो यानी त बुतनि खां तव्हांखे भॼायो हिन गुलामी वञा कढियो अथऊं अलाह ताल कढायो आहे हाणे वरी तव्हां चओ था बुतनि जी पूजा कंदासूं इन हाउ लाइ मुतबरम व कानू या अमलून बेशक इहे माण्हू बर्बादु थियण वारे तरीक़े ते आहिनि जेके बुतनि खे पूॼनि था पिया ऐं जेको कूड़ो आहे उहो जेको अमल कनि था इहे तव्हां उन्हनि जे पुण लॻायो काल अगैर अलाह अबगीकुम इलाहन वह अल अल आलमीन चयो त अलाह खां सवाइ कंहिं ॿिए खे था पूॼो जंहिं अलाह तव्हांखे कढियो आहे ऐं रबलु आलमीन आहे जेको जंहिं हेॾो तव्हां ते फज़लु कयो आहे फदलखुम अल आलमीन सॼे जहाननि मज़ा तव्हां ते फज़लु कयो अथसि तव्हां ते पधिरो कयो अथसि पंहिंजे तौहिद जो नुक़्तो हाणे ते असीं हाणे हुनखे मूंसां सां ॿुधाए थो पियो त तव्हांखे हिन मजा कढियाई निजात ॾिनाई जो तव्हांजो ॿारनि खे मारींदा हुआ छोकिरनि खे मारींदा हुआ ऐं तव्हांजे ज़ालुनि खे बचाए रखंदा हुआ पंहिंजे इस्तेमाल में आणींदा हुआ ऐं अलाह ताला अहिड़े मञा तव्हांखे बचायो आहे ऐं तंहिं वरी बुतनि जी पूॼा जी ॻाल्हि तव्हां ॻाल्हि ॻाल्हि करियो हाणे त असीं वक़फ़ था करियूं इनशा हीअ आयत वरी पढ़ंदासूं अलाह वफ़रना वरखना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सुरातल रा सरातक़ीम सज़ीन आराम आमीन